Mīlot cilvēci. Ja patiesi vēlaties mīlēt cilvēci, tad jums jāmīl cilvēce tāda, kāda tā ir pašreiz. Ja cilvēcei būtu jākļūst pilnīgai, pirms jūs to pieņemat, tai nevajadzētu jūs mīlestību, maigumu un gādību. Taču tieši tagad, kad tā nav pilnīgā apziņas līmenī, cilvēcei patiešām ir nepieciešama jūsu mīlestība. Jūs esat Dieva radīts, tāda, ir arī cilvēce. Jūs varat to mīlēt, un jums tā ir jāmīl. Kamēr cilvēce nesasniegs savu augstāko mērķi, jūsu dievišķā pilnība nebūs pilnīga. Cilvēce ir jūsu universālās sirds izpausme. Jums jāuztver apkārtējie cilvēki kā sava fiziskā auguma daļas. Bez viņiem jūs neesat pilnīgs. Varbūt jums liekas, ka daži ir mazāk attīstīti, vai mazvērtīgāki, tomēr katram ir jāspēlē sava loma. Dievs ir radījis piecus pirkstus. Lai arī daži ir īsāki vai vājāki par citiem, jūs zināt, ka esat pilnīgs tikai tad, kad jums ir visi pieci pirksti. Jūsu vidējais pirksts ir garākais. Ja jums šķiet, ka šī iemesla dēļ jums nav vajadzīgi īsākie pirksti, tad rūkti maldāties – Ja gribat spēlēt klavierus vai rakstīt, jums nepieciešami visi pieci pirksti. Jūs spēsiet mīlēt apkārtējos vien tad, kad izjutīsiet nepieciešamību pēc pasaules pilnīgošanās un pārveidošanās. Ja jūs kā individs paliksiet saurup no pasaules, tad pilnība, kuru sasniegsiet, būs ļoti ierobežota. Neierobežota pilnība dzims vienīgi tad, kad mīlēsim cilvēci tās kopumā. Vienīgi pieņemot cilvēci kā savas dzīves sastāvdaļu un palīdzot tai pilnveidoties ar apgaismības starpniecību, mēs spēsim sevi piepildīt. Esi visaptverošs savā mīlestībā. Tu ieraudzīsi, ka visums ir tavas būtības atspulgs.